Trečias skirsnis. Respublikonai savo ruoštų šaukė tą patį, tačiau jiems tai buvo nuseklu. Kas legitimistams buvo aklumas, demokratams buvo aiškiai regystė. 1830 metai subankrutavo tautos akise. Pasipiktinusi demokratijai jiems už tai priekaištavo. Liepos sistema priešinosi atakuojama praeities ir puolama ateities – Joje tarytum įsikūnijo akimirką, kovojant ir su monarchijos amžiais, ir su amžinaja teise. Antra vertus, nustoja būti revoliucija ir tapę monarchiją 1830 metai buvo priversti eiti koja į koją su Europa. Išlaikyti taiką reiškia dar labiau sukomplikuoti padėtį. Jei harmonijos siekiama nesiskaitant su sveika nuovoka, ji neretai labiau apsunkina negu karas. Iš šios duslios kovos visuomet stabdomas ansnukio, bet visuomet urzgenčios gimsta ginkluota taika. Pragaištinga politika civilizacijos, nepasitikinčios pačia savimi. Liepos monarchija, nors ir buvo monarchija, stodavo piestu Europos kabinetų kinkinį. Meternikas mielai jai būtų uždėjęs apinasry. Prancūzijoje raginama ir plakama progreso, ji ragino ir plakė Europos monarchijas – šias retapėdės. Buksiruojama kitų, ji pati buksiravo save. Tuo tarpu valstybės viduje pauperizmas, proletariatas, darbo užmokesti švietimas, baudžiamoji sistema, prostitucija, moters likimas, turtas, skurdas, gamyba, vartojimas – paskirstimas, mainai, valiuta, kreditas, kapitalo teisės, darbo teisės. Šių klausimų nuolat daugėjo ir jie kybojo viršum visuomenės lyg koks juodas grėslus debesis. Bet tikrųjų politinių partijų pasireiškė ir kitas judėjimas. Demokratiniai fermentacijai atliepė filosofinį fermentaciją. Rinktiniai protai jauti nerimą kaip pirminę, kitoniškai, bet tuo pačiu mastu. Mintytojai mąsti tuo metu, kad ir vacijai tauta išvagota revoliucinius rovių drebėjo, po jomis tampama kažkokių epileptinių traukulių. Šie svajotojai, kai kurie vieniši, o kiti susijungė į grupės ir beveik bendruomenės judino socialinius klausimus, taikingai, bet giliai, šie beistriai rudakasiai tilutėliai rausė savo urvus vulkano gilumoje, bemaž netrikdomi duslių dunkčiojimų ir tolimų liepsnos tykščiojimų. Ši rimtis užėmė ne paskutinę vietą puikių šios audringos epochos reginių virtinėje. Šie žmonės paliko teisės klausimus politinėms partijoms – Jie patys rūpinosi žmonių laimės klausimų. Žmonių gerovė. Štai ką jie norėjo išgauti iš visuomenės gelmių. Materialinius klausimus, žemdirbystės, pramonės, prekybos klausimus jie iškėlė beveik lygi religijos lygio. Civilizacijoje, tokioje kokia jį sukūriama, iš dalies dievo be daugiausia žmonių, interesai susipina, susijungia ir susilydo taip, jog sudaro tikrą tvirtą uolą – kurią pagal dinamikos dėsnius kantriai studijuoja ekonomistai, tie politikos geologai. Tie žmonės, kurių sambūriai turėjo įvairius pavadinimus, kuriuos visus tačiau galima pavadinti jų gentiniu vardu socialistais, mėgino pramušti šitą uolą, įdant iš jos ištrykštų gyvas žmonių laimės šaltinis. Jie domėjusi visko, pradedant ešafotu ir baigiant karu – Prie žmogaus teisių, kurias paskelbė prancūzų revoliucija, jie pridūrė moters teisės ir vaiko teisės. Tegu skaitytojas nesistebi, kad mes įvairiai sumetimais čia įsamei nenagrinėjame teorinių požiūrių visų klausimų, kuriuos iškėlė socializmas, mes tik juos nurodome. Visi socialistų iškelti klausimai, įskyrus kosmogoninį kliedėsi, svajas ir misticizmą, gali būti suvesti į dvi pagrindinės problemas – Pirmoji problema – sukurti perteklių. Antroji problema – jį paskirstyti. Pirmoji problema apima darbo klausimą, antroji apima darbo užmokesčio klausimą. Pirmojoje problemoje kalbama apie gamybinių jėgų panaudojimą, antrojoje apie gėrybių paskirstimą. Nuo tinkamo gamybinių jėgų panaudojimo priklauso visuomenės gale – Nuo tinkamo gėrybių paskirstimo priklauso individualinė laimė. Tinkamų paskirstimų reikia laikyti nelygų paskirstimą, bet teisingą paskirstimą. Lygybės pagrindas teisingumas. Suderinimas šių dviejų pradų, tautos galios išorėje ir asmeninės gerovės viduje, socialinio klėstėjimo laidas. Socialinis klėstėjimas reiškia laimingas žmogus, laisvas pilietis – didi nacija. Anglija įsprendė pirmąją iš šių dviejų problemų. Ji puikiai kūrė gerybės, bet blogai jas paskirsto. Toks vienašališkas sprendimas fatališkai veda į dvi kraštutinybės – į baisingą turtą ir baisingą skurdą. Visos gyvenimo gerybės kai kuriems, visi nepritekliai kitiems, tai yra liaudžiai. Privilegijos išimtys monopolijos feodalų valdžia laikosi jos darbo išnaudojimu – dviprasmiška ir pavojinga padėtis, nes visuomenės gale čia remiasi privačių asmenų skurdu, o valstybės didybė individų kančiomis. Tai blogai sukurta didybė, kur suderinti visi materialiniai elementai ir kur nėra nei vieno moralinio elemento. Komunizmas ir agrarinis įstatymas tarėsi įspręsę antrąją problemą. Jie klysta. Toks paskirstimas žudo gamybą. Lygios dalybos likviduoja lenktyniavimą ir vadinasi darbą. Šitaip mėsininkas nužudo tai, ką skirsto dalimis. Vadinasi, neįmanoma pasitenkinti šiais tariamais sprendimais. Panaikinti turtą nereiškia jį paskirstyti. Tie dvi problemos tik tada bus gerai įspręstos, jeigu bus įspręstos kartu. Abu sprendimai turi būti sujungti ir sudaryti vieną. Įspręskite tik pirmąją iš šių dviejų problemų ir jūs būsite Venecija, būsite Anglija. Kaip Venecija jūs turėsite galę sukurtą dirbtiniu būdu arba kaip Anglija materialinę galybę. Jūs būsite blogas turtuolis. Jūs arba žūsite per smurtą, kaip mirė Venecija, arba subankrutuosite, kaip žlugs Anglija. Nuoroda. Venecija patogios geografinės padėties dėka jau nuo 9 amžiaus vaidino svarbu vaidmenį – viduržėmio jūros prekyboje, o 12-15 amžiuje virto turtingiausia kolonijinė valstybė būdama oligarchinė pirklių respublika. Kai Konstantinopolį užėmė turkai 1453 metais ir uždarė prekybos kelius į rytus, Europos prekyba iš viduržėmio jūros nukrypo į Atlanto vandenyną ir Venecija prarado savo galybę. 1797 metais ji buvo užgrobta prancūzų ir vėliau Napoleono įjungta į jo Italijos karalystę. Nuorodos pabaiga. Ir pasaulis leis jums mirti ir žlugti, nes pasaulis leidžia mirti ir žlugti kiekvienam egoizmui, visam tam, kad žmonių giminės akise nėra kokia nors dorybė ar idėja. Savaime aišku, kad sakydami Veneciją, Angliją – Mes turime omenyje ne tautas, o tam tikrą socialinę santvarką. Oligarchijas, kurios valdo tautas, o ne pačias tautas. Tautoms mes visuomet jaučiame pagarbą ir simpatiją. Venecija kaip tauta atgims, Anglija kaip aristokratija žlugs, bet Anglija kaip nacija nemirtinga. Ta pažymėję einame toliau. Įspręskite abi problemas – drąsinkite turtingą ir globokite vargšą. Panaikinkite skurdą, padarykite galą tai neteisybei, kada stiprusis eksploatuoja silpnąjį. Pažavokite neteisingą palydą to, kuris dar keliauja į tikslą, tam, kuris jau pasiekė tikslą. Broliškai ir matematiškai nustatykite darbo užmokesti, kad jis atitiktų įdėtą darbą. Laiduokite nemokamą ir privalomą mokslą, augančiai kartai, padarykite mokslą subrendimo pagrindu – duodami rankoms darbą, ugdykite ir protinius sugebėjimus, būkite galinga tauta ir drauge laimingų žmonių šeima. Demokratizuokite nuosavybę ne ją panaikindami, bet ją padarydami visiems prieinamą. Kad kiekvienas pilietis be jokios išimties būtų savininkas, kas daug lengviau pasiekiama negu atrodo – Trumpai tariant, mokėkite sukurti turtą ir mokėkite jį paskirstyti. Ir jūs turėsite draugė ir materialinę didybę, ir moralinę didybę. Ir jūs būsite verti vadintis Prancūzija. Štai ką nustūmęs į šalį kai kurias klaidingas sektas ir iškilęs viršum jų tvirtino socializmas. Štai ko jis ieškojo faktuose, štai ką jis ruošė protuose. Nuostabios pastangos, šventi mėginimai. Šios doktrinos, šios teorijos, šis pasipriešinimas netikėta valstybės vyrui būtinybė skaityti su filosofais, migloti nauji reiškiniai, bandymai sukurti naują politiką, suderintą su senuoju pasauliu ir ne per daug prieštaraujančią revoliuciniams idealams, padėtis, kurioje tekdavo naudotis Lafayeto paslaugomis ginant Polinijaką, nujautimas progreso, išvelgiamo promaištą, atstovų rūmai ir gatvė, mėginimai sudaryti aistrų pusiausvyrą, tikėjimas revoliucija, gal kažkoks numatymas, jog ateityje reikės atsižadėti sosto, sukeltas dar neįsisamoninto nolankumo aukščiausiai neginčiamai teisiai, noras pasilikti ištikimam savo giminiai šeiminiškumo dvasia – nuoširdus gerbimas tautos, jo paties dorumas, visą tai kėlė Louis Filipui beveik skausmingą susirūpinimą ir tarpais, kad ir koks jis buvo stiprus ir drasus, slėgdavo jį ir jam tekdavo pajusti, kaip sunku būti karaliumi. Nuoroda Polinjakas, karaliaus Karolio dešimtojo ministras ir asmeninis bičiulis, kraštutinis reakcionierius – 1829 metais vadovavo ultrarojalistinė vyriausybė ir buvo svarbiausias įkvėpėjas Liepos mėnesio ordonansų, davusių Akstiną Liepos revoliucijai. Nuorodos pabaiga. Jis jautė po kojomis kažkokį grėsmingą įrimą, nors tai nebuvo visiškas griuvimas, nes Prancūzija buvo Prancūzija labiau negu bet kada. Tamsus debesys susigrūdė aptraukė horizontą. Keista šešėlis lenkas vis arčiau ir arčiau pamažu apgaubė žmonės, daiktus, idėjas. Šešėlis, kurį skleidė vaidai ir sistemos. Visa, kas buvo paskubomis prislopinta, atgyjo ir ėmė fermentuotis. Kartais doro žmogaus sąžinė tarytum neatgaudavo kvapo. Toks sunkus, nesveikas buvo oras, kur sofizmai pynėsi su tiesomis. Šitame visuomenys nerime protai virpėjo kaip lapai prieš audrą. Aplinkų jautėsi tokia elektros įtampa, jog kai kuriomis akimirkomis pirmas sutiktas žmogus, niekam lygi tol nežinomas, galėjo sukelti šviesos tvykstelėjimą. Paskui vėlus linkdavo prieblandos tamsa. Kartkartėmis gilus ir duslus dundesys liudijo kokios audros sklidini debesys. Vos buvo praėję 20 mėnesių po Liepos revoliucijos, kai parodė savo fatališką ir grėslų veidą 1832 metai liaudės skurdas, darbo žmonės be darbo, paskutinis princas Konde dingęs patamsiuose, Briuselis išvaręs Nasau dinastiją, kaip Paryžius Burbonus, Belgija, kuri siūlėsi Prancūzijos princui ir buvo atiduota Anglijos princui, neapykanta Rusijos Nikolajui, už mūsų du pietų demonai Ispanijos Ferdinandas ir Portugalijos Migelis, drebantį žemę Italijoje, Meternikas – tiesias ranką į Boloniją, Prancūzija įžeidusi Austriją Ankonoje, šiaurėje kažkoks nelemtas plaktuko pokšėjimas kalas grabo antvo žalenkijai. Irzlus visos Europos žvilgsniai įspėja Prancūziją. Anglija įtartina sąjungininkė pasiruošusi pastumti tai, kas viruoja, ir šokti ant to, kas pargriūva. Perų teismas prisidengęs Bekarija, kad galėtų išgelbėti keturias galvas nuo teisėto sprendimo – Lelijos nugramdytos nuo karaliaus karietos, kryžius nuplėštas nuo Dievo motinos katedros, pažemintas Lafayetas, nusigyvenęs Lafitas, Benžamenas Konstanas, miręs kurde, mirtis Kazimiro per jie visiškai praradusią bet kurią įtaką. Nuoroda. Ispanijos Ferdinandas, Ispanijos karalius Ferdinandas 1783-1833 metai, kurį Napoleonas privertė užleisti sostą Josefui Bonapartui. Grįžęs į Ispaniją, Ferdinandas VII atidavė šalį jezuitų ir kitų vienuolių valion. 1823 metais naudojosi Šventosios Sąjungos pagalba prieš savo sukilusią tautą. Portugalijos Migelis – 1802-1866, 1828 metais uzurpavo valdžią nuversdamas savo brolį, Portugalijos karalių Don Pedra, panaikino liberalią konstituciją ir įvedė žiauriausio teroro sistemą. Šalyje prasidėjo pilietinis karas ir Migelis buvo privestas 1834 metais atsisakyti sosto. Po Liepos revoliucijos 1830 m. gruodžio mėnesį Paryžiuje vyko Karolio dešimtojo reakcinių ministrų, tame tarpe liaudės nekenčiamo Polinjako teismas. Žymi gyventojų dalis reikalavo mirties bausmės. Liaudies minios nekartą grasino šturmuoti kalėjimą. Viktoras Hugo, žinomas savo pasisakymais, prieš mirties bausmę šį kartą viešai prisijungė prie liaudės reikalavimo – Tačiau Perų teismas nuteisė ministrus kalėti iki gyvos galvos ir po keliarių metų jie buvo amnestuoti. Bekarija 1738 metai, 1794 italų filosofas siūlė sušvelninti bausmes. Nuorodos pabaiga. Politinė lyga ir socialinė lyga pasireiškusi iš karto abiejose karalystės sostinėse, viena minties mieste, antra darbo mieste – Paryžiuje pilietinis karas, Lyone vergų karas, abiejose miestuose tas pats tvatančios liepsnos atspindys, purpurinė įsiveržusio vulkano atšvaitai ant liaudės kaktos, fanatizuoti pietų, sudrumsti vakarai, berį kunigaikštienė vandėjoje samokslai, konspiracijos, sukelimai, cholera – painių įvykių sambrusdis šalia painių idėjų gausmų. Penktas skyrius – faktai, kurie sudaro istoriją ir kurių istorija nepripažįsta. Apie balandžio pabaigą viskas paštrėjo. Rūgimas virto virimu. Po 1830 metų vienur kitur tvyksteldavo nedideli atskirimai iš tai, kurie būdavo greit numalšinami, bet vėl pasikartodavo plataus, bet slapto gaisro ženklas. Brendo kažkas baisaus galėjai žiūrėti dar nepakankamai išriškėjusius ir prastai apšviestus galimos revoliucijos kontūrus. Prancūzija žiūrėjo į Paryžių, Paryžių žiūrėjo į Sent Antuano priemestį. Sent Antuano priemestis slapčiomis kurstomas pradėjo kunkuliuoti. Šarono gatvės muklis tapo rimtos ir grėslios, kad ir kaip atrodytų keista šiuos epitetus taikyti smuklėms. Ten stačiai ir atvirai imta bejoti vyriausybė – Ten viešai buvo svarstomas klausimas muštis ar laikytis ramiai. Kai kur už pakalinėse smuklių patalpose darbininkai būdavo saigdinami, sulik pirmo aliarmų išeiti į gatvį ir kovoti, nepaisant priešų skaičiaus. Kai tik įsipareigojimas būdavo prisiimtas, vyriškis sėdį smuklės kampe pakeldavo balsą ir sakydavo, tu davei sutikimą, tu prisiekiai. Kartais būdavo posėdžiaujama antrame aukšte, užrakintame kambaryje ir ten vykdavo scenos labai panašios į masonų apeigas. Naujokas būdavo prisaigdinamas tarnauti bendram tikslui lygiai taip, kaip vaikai tarnauja tėvui. Tokia buvo formulė. Žemutinėse patalpose buvo skaitomos maištingos brošiūros. Jose būdavo koneveikiama vyriausybė, kaip sakoma viename slaptame to laiko pranešime. Ten būdavo girdėti tokie žodžiai. Man nežinomi vadų vardai, o mes apie paskirtą dieną sužinosime tik prieš dvi valandas. Vienas darbininkas pasakė, mūsų 300, duosim kiekvienas po 10 sų, štai jums 150 frankų parakui ir kulkoms gaminti. Kitas pasakė, man nereikia šešių mėnesių, man nereikia nie dviejų, nepraeis nie porą savaičių ir mes susilyginsime su vyriausybė. Turint 25 tūkstančius vyrų galima ir susikipti kaip reikiant. Dar kitas pasakė, aš visai nemiegu ir naktimis darau šovinius. Kartkartimis ateidavo gražiai apsirengę žmonės panašus į buržuą, sukeldavo samišį lyg būtų viršininkai, paspausdavo ranką patiems svarbiesiems ir išeidavo. Jie niekomet nepasilikdavo ilgiau kaip dešimt minučių. Tylių balsų jie pasikeisdavo reikšmingai žodžiai – samokslas, pribrendęs, dalykas paruoštas. Apie tai užė visi, kas ten buvo, pasak vieno iš dalyvavusių. Susijaudinimas buvo toks, jo kartą perpildytoje smuklėje vienas darbininkas sušuko – mes neturime ginklų. Vienas iš jo draugų atsakė – jų turi kareiviai. Šitaip nejučiomis pamėgdžiodamas Bonaparto kreipimas į Italijos armiją. Kai dalykas liesdavo kokią nors didesnę paslapti, priduriama viename raporte, jie nesakydavo jos vieni kitiems. Nesuprantama, ką dar jie galėjo slėpti, jei šitaip kalbėdavo. Kartais tokie susirinkimai vykdavo net reguliariai. Kai kuriuose dalyvaudavo nedaugiau kaip 8 ar 10 žmonių visuomet jie patys. Į kitus ateidavo visi, kas norėdavo ir patalpa būdavo taip prigrūsta, jog žmonės turėdavo stovėti – Vieni į susirinkimus eidavo dėl to, kad buvo aistringi entuziastai, kiti dėl to, kad jiems buvo pakeliui į darbą. Kaip ir revoliucijos metu tuos susirinkimus lankydavo moterys, patriotis, kurios naujai atvykusius sutikdavo bučinių. Iškilo aikštėn ir kiti iškalbingi faktai. Žmogus įeidavo į smuklį, išgerdavo ir išeidavo, tardama šeimininkė, mano skolelė apmokės revoliuciją. Pas muklininką priešais Šarono gatvę buvo renkami revoliuciniai galiotiniai. Rinkiminės korteles dėdavo į kepures. Darbininkai rinkdavosi Koto gatvėje pas vieną fektuotoją, kuris mokė puolimo veiksmų. Ten buvo kolekcija ginklų, medinių espadronų, lasdų, neandrių ir apyrų. Atėjo diena, kada nuo rapyrų buvo nusukti antgaliai. Vienas darbininkas pasakė, mūsų 25, bet aš neįeinu į skaičių, nes į mane žiūri kaip į gvėrą. Šitas gvėra vėliau buvo nekas kita, kaip kenise. Kai kurie sumanimai pamažu kažkokiu keistu būdu pasidarydavo žinomi visiems. Viena moterį, šlavinėdama tie savo durimis, pasakė kitai. Jau seniai sparčiai dirbami šoviniai. Gatvėse visi atvirai skaitė proklamacijas, asišaukimus į departamentų nacionalinius gvardiečius – Viena tokia proklamacija buvo pasirašyta – Biurto vyno pirklys. Kartą Lenuaro priekyvietėje prie svaigalų krautuvės kažkoks barzdočių susilipęs ant stulpelių itališko akcentu, garsiai skaitė keistą ranką rašytą raštą, tarytum duota kažkokios paslaptingos valdžios. Aplink jį susirinko bureliai klausytojų ir jam plojo. Atskiri posakiai, itin jaudinusiai minė, buvo surinkti ir surašyti – Mūsų idėjoms daromos kliūtis, mūsų atsišaukimai plėšomi, jų platintojai sekami ir metami į kalėjimus. Riaušės įvykusios medvilnės manufaktūrose patraukė į mūsų pusę daug nuosaikiųjų. Liaudės ateitis kuriama niekam nežinomose mūsų eilėse. Štai nepaneigiamos tezės – akcija arba reakcija, revoliucija arba kontrrevoliucija – nes mūsų gadynėje niekas nebetiki nei inertiškumu, nei stabilumu. Su liaudimi arba prieš liaudį, štai koks klausimas, kito kelio nėra. Ta diena, kai mes jums atrodysime netinkami, pakeiskite, pašalinkite mus, bet lygi tol padėkite mums žengti pirmin. Visą tai būdavo kalbama visiems girdint ir matant. Kiti pasisakymai dar akiplėšiškesni buvo liaudžiai tartini kaip tik dėl to akiplėšiškumo. 1832 metų balandžio 4 dieną vienas praeivis užlipęs ant šalygatvės stulpelio Šventosios Margaritos gatvės kampe šaukė «Aš babovistas». Tačiau po Babefo vardu liaudis užuodė Žiskė. Babovistas – Babefo pasiekėjas. Žiskė vienas iš stambiausių Liepos monarchijos finansininkų ir pramoninkų, 1831 metais policijos prefektas. Tarp kitko šis praeivis pasakė, šalino savybę, kairiojo opozicija bailiai ir išdavikiška. Kai ji nori įrodyti, kad jos tiesa, tai skelbia revoliuciją. Jis sakosi esanti demokratinė, kad nebūtų sumušta, ir royalistinė, kad nereikėtų kovoti – Respublikonai išlapios vištos. Nepasitikėkite respublikonais, piliečiai, darbo žmonės. Tylėk, pilietį šnipę, sušuko jam vienas darbininkas. Ta šūksnis užbaigė ginčą. Būdavo ir paslaptingų įvykių. Kartą pavakarę vienas darbininkas sutiko netoli kanalo, gerai apsirengusi poną, kuris jį paklausė, kur eini pilieti. Pone, atsakė darbininkas, aš neturiu garbės jūsų pažinti. Užtat aš tave gerai pažįstu, atsakė žmogus ir pridūrė, nebijok. Aš esu komiteto įgaliotinis, tu įtariamas, kad esi nelabai patikimas. Žinok, jeigu tu ką nors išplėpėsi, mums viskas bus žinoma, tu sekamas. Po to paspaudė darbininkui ranką ir nuėjo pasakęs, mes greitai pasimatysime. Policija, klausydamasi, ką žmonės šneka, nugirsdavo keistų dialogų, jau ne tik smuklėse, bet ir gatvėse. Pasisteng kuo greičiausiai gauti – sakė audėjas baldų dirbėjui. O kam? Reiks truputėlį pašaudyti. Du apdriskė praeiviai pasikeitė įsidėmėtinai žodžiais, nuo kurių aiškiai dvelkė žakerija. Žakerija stambus Prancūzijos valstiečių sukilimas 1358 metais. Pavadinimas kilęs iš niekinamos pravardės Žakas Praščiokas – kurią feodalai vadindavo valstiečius. Žodis žakerija Prancūzijoje liko bendrinis valstiečių neramumams pavadinti. Kas mus valdo? Ponas Filipas? Ne, buržuazija. Klystų tie, kurie manytų, kad žodį žakerija mes vartojame bloga prasme. Žakerijos dalyviai buvo skurdžiai, o tie, kurie alksta, turi teisę reikalauti duonos. Kita kartą buvo nugirsta, kaip vienas praeivis sakė kitą, mes turime puikų puolimo planą. Sykį apskritoje aikštėje prie sosto užkardos slaptai tarp savęs šnekėjosi griovyje susėdė keturi vyriškiai ir iš jų kalbos tiek te pavyko nugirsti. Viskas bus padaryta, kad jis daugiau nebevaikštinėtų po Paryžių. Kas tas jis? Grėslinė žinomybė. Svarbiausiai įvadai, kaip sakydavo žmonės priemeščiuose, laikėsi nuo šaliai. Tikėta, kad jie savo veiksmus derina vienoje smuklėje netoli Sent Estašo bažnyčios. Kažkoks OG siuvėjų savitarpio pagalbos draugijos Montedūro gatvėje pirmininkas buvo laikomas svarbiausių tarpininkų tarp vadų ir Sant Antuano priemeščių. Vis dėlto šie vadai visuomet būdavo šešėlyje ir joks ne pats akivaizdžiausias faktas negalėjo palaužti nepaprasto išdidumo, su kuriuo vėliau vienas kaltinamasis atsakė perų teisme. Kas buvo jūsų vadas? Aš to nežinojau ir nesistengiau sužinoti. Beje, tuo tarpu buvo tik migloti žodžiai, pilni aiškių užuominų, kartais tušti spėliojimai, gandai, šnekos, tačiau pasirodė ir kitų ženklų. Dailidė kaldamas lentų tvorą aplink statomą namą, reilijį gatvėje, rado skiautelę suplėšito laiško, kur galėjai dar įskaityti šias eilutes. Komitetas turi imtis priemonių sutrukdyti verbuoti vyrus į kai kurių draugijų sekcijas. Ir prierašė – Mes sužinojome, kad Fobur Poisonjero gatvėje numeris 5 bis pas ginklininką kieme yra 5 ar 6 tūkstančiai šautuvų. Sekcija visai neturi ginklų. Dailidė sunerimo ir savo radinį parodė kaimynams. Jo labiau, kad už kelių žingsnių rado kitą popergalį, taip pat suplėšytą bedar reikšmingesnį. KCDŽ išmokite šį lapelį atmintinai, po to sudraskykite – Naujieji nariai tegu padaro tą pat, kai jiems būsite perdavę įsakymus. Sveikinimas ir brolybė. L, U, OG, A, FE. Asmenys, kurie tuomet žinojo apie šį ratinį, tik vėliau suprato slaptingą šių keturių didžiųjų raidžių prasme – kenturijonai, centurijonai, dekurijonai, žvalgai. O raidės U, OG, A, FE reiškia datą – 1832 metų balandžio 15 dieną. Po kiekvieną didžiąją raidę buvo įrašyti vardai draugė su labai būdingais nurodymais, pavyzdžiui, K, banarelis, 8 šautuvai, 80 išoviniai, žmogus patikimas, C, bubjeras, vienas pistoletas, 40 šovinių, D, rolė, viena rapyra, vienas pistoletas, vienas varas parako – Ž. Tesie, vienas kardas, viena šovininė. Punktualus, tereras, aštuoni šautuvai, narsus ir taip toliau. Pagaliau šis dailidė rado vis tame pats sklype trečią popierių, kuriame pieštuku, bet labai skaitumai buvo padarytas šis savotiškas paslaptingas sąrašas. Vienybė, Blanšaras, Arps Seko, šeši. Bara, Suazas, saskaitybos rūmai. Kostiuška, Obry mėsininkas, ŽGR, Gajus Grachas, patikrinimo teisė, Difonas Furas, žirondistų žlugimas, Darbakas Mobiue. Vašingtonas, Pensonas, vienas pistoletas, 86 šoviniai, Marselietė, Liaudis, Suver, taškas, Mišelis, Kenkapua, Kardas, Ošas, Marso, Platonas, Arbr, Sekas, Varšuva, Tilji laikraščio populiar pardavėjas. Dorasis buržuo, kurio rankose pasiliko tas sąrašas, sužinojo jų prasme. Atrodo, jog tai buvo pilna žmogaus teisų draugijos ketvirtosios apygardos sekcijų sąrašas su tų sekcijų vadovų pavardėmis ir jų adresais. Šiuo metu, kai visi šie nežinomi faktai priklauso tik tai istorijai, galima jos paskelbti. Reikia pridurti, kad žmogaus teisių draugija atrodo įsisteigė vėliau, negu buvo rastas šis popierius. Gal tai buvo tik projekto tekstas. Vis dėlto po šių užuominų žodžių ir užrašų pradėjo reikštis realūs faktai. Po Penkūro gatvėje per kratą pasenų daiktų pirklių komodo stalčiuje buvo rasti septyni keturlinkai sulankstyti pilko popieriaus lapai. Po tais lapais buvo padėti 26 to paties pilko popieriaus ketvirtainiai, susukti šovinių formą ir kortelį, ant kurios galėjai perskaityti.